Jien u b'dan sna natikom merbez is-semmija nistidinkom għal programm ieħor mill-arkivi. F'dan il-programm nanalizzaw is-sorsi arkivistiċi li nistieden li kolli hawn fl-istudju ikun għamel fil-proċess għal riċerka u l-istudji tiegħu. Għanna diversi arkivi madwar Malta u Għawdex sew dawk li huma pubbliċi u oħrajn fil-privat. Dokumentazzjoni oħra marbuta ma' l-istorja ta' ġrajjietna tinsab arkivjata f'bosta arkivji madwar id-dinja. Mill-arkivji qed jitwassal ukoll fuq netfm.com.mt. Il-mistieden tal-lum m'għandux bżonn tal-ebda introduzzjoni fil-qasam tax-xandir lokali. Esponent li kelli wkoll ix-xorti li niltaqa' miegħu kemm-il darba f'riċerki li jkun qed jagħmel fl-arkivi. Dottor Charles Xuereb huwa veteran tal-midja, skular u edukatur fl-istudji ta' l-identità Maltija b'referenza lejn il-perjodu Franċiż u l-kolonjaliżmu Brittaniku. Id-dottorat tiegħu b'teżi interessanti kienet iġġib l-isem France and the Maltese Collective Memory Perceptions, Perspectives, Identities after Bonaparte in British Malta li wkoll ġiet ippubblikata. Riċerka tiegħu ma kienx biss fl-Arkivji Maltin iżda ħaditu fl-Arkivji Nazzjonali ta' Franza u oħrajn. Reċentement għadu kemm ukoll nida l-ktieb The Colonizing the Maltese Mind in Search of Identity, publikat minn Mizzi Books. Eżis semmija bi pjaċir hawn fl-istudio tal-TFM nilqal l-Chevalier Dr. Charles Serge Grazzi li uġbok tilqa l-istedina. Bi pjaċir Noel, nieħu gost ħafna niltaqa' miegħek anke fuq da suġġett eh, li qed tagħmel bħalissa u fl-istess ħin nagħti merħba lil dawk eh, kollha eh, ħafna semmija għax naf li jsegwuk li jkunu qegħdin jisimgħuna bħalissa. Grazzi mill-ġdid. Ili nafek issa għal diversi snin sew fl-arkivju tal-Katidral niftakrek tiġi hemmhekk ukoll meta eh, kont attiv aktar fil-qasam tax-xandir kif ukoll fir-riċerka li għamilt fl-Arkivju Nazzjonali propju għad-dottorat tiegħek. Ekku. Jiena ngħid il-verità naħseb l-ewwel riċerki profondi għax kif għadt inti kont niġi għal diversi affarijiet anke għal servizzi biex nagħmilhom fil-programmi ta' television li kelli fuq TVM dawk li kienu Prisma, Spectrum fuq l-arti, eċċetera. U dak iż-żmien konna nagħmluh il-Ħamis fit-tmienja u nofs ta' filgħaxija, l-kultura kienet tingħata importanza kbira. Illum naqsu daw l-affarijiet. Trid tqis li kien hemm stazzjon wieħed. Kien hemm stazzjon wieħed. Allura kulħadd irid jarah. U kulħadd irid jarah u kon kienet għandna l-valuri, forsi ftit iktar jarahom antiki llum, imma l-kultura kienet tirbaħ il-peak time jgħidulu bl-Ingliż, it-tmienja u nofs ta' filgħaxija. Illum il-kultura titfaħħa lejn l-għaxra ta' billejl, mhux tifhem biss kulħadd, jiġifieri dik hija xi ħaġa li jiena nara dik il-bidla li saret. Imma jiena, l-iktar li dħalt fil-profond l-ewwel darba, hija f'dik is-sensiela tal-arkivji, il-Gallica fejn inti. L-epoka Gallica. Qiegħed l-epoka Gallica li inti propju kuratur hemmhekk, sewwa ġewwa l-Imdina. Il-Banka Ġuratale. Il-Banka Ġuratale, post sabiħ immensament fih innifsu. L-ambjent quddiem il-katidral sabiħ iżjed. Imma fuq kollox il-kollezzjoni tad-dokumenti li hemm. fl-arkivju huma teżor. Eżatt, li dwarhom ħanitkellmu eh, aktar eh, qudiem. Hija xi ħaġa immensament. U bdejt hemmhekk l-istudji tiegħi għad-dottorat għaliex għal-bidu jiena kont se nifoka ħafna iżjed fuq is-seklu 18. Minħabba li fis-seklu 18 u allura għadna taħt l-ordni, l-ordni kienet ġiet franċizzata ħafna ħafna ħafna. Mhux biss għax kien hemm iktar kavallieri dejjem Franċiżi bi tliet bereċ minn tminja, imma wkoll għaliex Malta kull ma kien isir mill-Gvern Ċentrali, mill-Ordni, kien ikun fuq bażi jew mudell Franċiż, siha jekk huwa l-Ministeru tal-Finanzi, siha jekk huma armamenti, siha jekk huma l-affarijiet tal-gwerra nnifushom, mhm, sija mhm. jekk il-bini tal-vaxxelli minn Toulon, sija jekk ikun eh, sistema tal-ikel, tat-tisjir, il-ħobs Franċiż, abjad u mhux u mhux ismar. Kellek ukoll merkanzija lejn Marsilja. Immens, hemmhekk fil-Gallika għandek reġistri interessantissimi għax jagħtu anka saħansitra l-ismijiet u l-etajiet tan-nies tal-vjaġġi li kienu qed iseħħu bejn Malta u Toulon jew Malta u Marsilja. Hemm ukoll Italjani u Sqallin, eċetera. Eh, mal-epoka Gallika tajjeb li ngħidu dawn eh, huma dokumenti eh, uħut minnhom bil-Franċiż, interessanti. Ħafna, ħafna minnhom huma bil-Franċiż, anki kien għaddej kurrent minn taħt li ħadd ma kienet jinnutaħ li l-kunjomijiet Franċiżi ta' dawk li kienu jiġu Malta fuq dan iċ-ċaqliq tal-baħar sewwa Kien qed jiġi xi kultant, jew spiss naħseb iżjed, kien qed jiġi Taljanizzat. U allura ħafna kunjomijiet li għandna li naħsbu li huma Taljani kienu jkunu Franċiżi, jittaljanizzaw-hom. Jiġifieri, jekk persuna kien jisimha Jean, biex neħdu eżempju ħafif, kienu jgħidulu Giovanni. Kien għaddu jiktbu hekk għax l-ordni kienet tippreferi il-lingwa Taljana, l-lingwa franka tal-Mediterran. Dawn li qed issemmi inti dawn il-dokumenti tal-partenzi u l-arrivi. Teżori L-Arkivju Nazzjonali l-Banka Ġuratali fl-Imdina għandna dawk li huma partenzi il-reġistru ma patentarum. U l-maġġor parti kont sibti jiena bdejt naqbad ħames snin, ħames snin. Dawk huma tal-Manjakulja Kastellanija. Hekk hu, imma ħames snin minnhom, pereżempju, fis-snin 80, 1780, hemmhekk indunajt li l-vjaġġi lejn Toulon u Marsilja kienu l-maġġor parti tal-vjaġġi li l-Maltin hmm. l-iktar kummerċjali kienu, imma kien ikollok kavallieri sejrin id-dar, allura jkollhom il-paċċ magħhom, jew ikollhom il-padrun magħhom, familji ta' Maltin li qed jagħmlu negozju ġo Franza, rridu niftakru li dak iż-żmien il-monarkija Franċiża, l-ewwel monarkija fid-dinja li għarfitna bħala ġensalina Maltin u mhux biss fid-dell tal-kavallieri, kienet ġa tat il-permessi li min irid Malti jiftaħ negozju, jista' jixtri proprjetà, uliedu jirtu n-negozju, daqs il-Kavallieri ma kienu jtuhom lill-Franċiżi hawn Malta. U l-monarkija Franċiża tant kellha fiduċja għamja fis-saħħa u l-ħila tal-Maltin li barra li kien hemm disa' mitt baħri jaħdmu fil-Marine, fil-Marine Royale, fin-Navy Franċiża, kellek numru ta' negozjanti li qed jagħmlu negozju sabiħ fi Franza u jħossuhom komdi li jibqgħu jgħixu hemm. Jiġifieri dawn kienu skambji kbar li dak is-seklu kienu għamluh Franċiż ħafna. Interessanti. Jinteressani sal-lum dak, eh, ma mbagħad iltqajt mal-mistoqsija kbira x'kien ġara tassew fi żmien il-Franċiżi f'Malta u dik ħaditni lem anke bl-entużjażmu ġurnalistiku tiegħi. Ekku, ekku. Interessanti li qed tgħid inti dwar dan il-kummerċ il-vjaġġi ta' merkanzija tajjeb li wieħed jara il-Konsolato del Mare. Ekku. Ma tistax ma tarax. Ċifi għandek dokumentazzjoni. Ma tistax ma tarax. Għaliex hawnhekk jgħidlek hemmhekk eh, il-kaptan minnu. Jgħidlek il-kru ħafna drabi. U l-merkanzija. Jgħidlek il-pass, il-merkanzija, xini, kemmi, eccetera. Imma mbagħad jgħidlek ukoll l-iktar interessanti, jgħidlek ukoll l-ismijiet tal-passiġġieri. U inti tkun taf għaliex din mara pereżempju bġiex titfal waħedha sejra Franza. Probabbli sejra biex titaqa' mar-raġel. Sa ta' kien Franċiż u żewwiġa hawn li kien hemm xi 300 Franċiż li żżewġu lil Maltin għaliex għax l-Ordni ta' Malta kellha regola oħra li jekk barrani jrid jiftaħ negozju f'Malta biex meta jmut jista' jgħaddi dak in-negozju għand uliedu, id-dixxendenti tiegħu, irid jiżżewweġ Maltija. Jekk ma jiżżewġx Maltija, allura dak in-negozju jħodulu l-Gvern. Charles, u hemmhekk wieħed imur għall-arkivju, l-arkivju tal-Katidral u tal-Kurja, fejn hemmhekk wieħed ħa jara l-Istati Liberi. L-Istati Liberi. Li huma għandek dokumentazzjoni tal-persuna. Minħabba żwieġ li qed insemmi. Eżatt. Irid ikollok eh, eh, ħaj jiddikjara, ħaj jiddikjara. kienu eh, biex ngħidlek ta' min jorbot fuqhom daw. Ifhem il-fatt li kien ikollhom ix-xieda. Ix-xieda, dik. Jiġifieri jekk allura b'xi mod jew ieħor eh, ejja ngħidu hekk. Nieħdu eżempju għas-semmija tagħna. Jekk kienu inti baħrin Franċiżi minn Toulon ġejna hawn ħa niftħu biċċa negozju nxuq iż-żewġu Maltija u nibqgħu hawnhekk. Kien ikun biżejjed li nsibu xut jew tnejn li jiddikjaraw li lilna jafuna bħala mhux miż-żewġa. Iżda xifti ta' abbuż kien aħseb kien hemm minn hemm u minn hawn. Imma kien hawn kontroll, eh? Qed nitkellmu f'perjodu fejn ma kinux jeżistu passaporti. Trid tiftakar ukoll li fil-Mediterran kien ikun hawn diversi mard, bħal pesta biex ngħidu hekk l-agħar eżempju. Eh, u allura kull kaptan meta jidħol f'port irid iġib ċertifikat, juri ċertifikat li minn fejn telaq huwa nadif. Ekku, ma kienx hemm mart. Il-bill of lading. Ekku, u anka meta joħroġ irid jieħu jħor miegħu minn hawn biex meta jasal Marsilja jew Toulon, Toulon qiegħda qrib ħafna, irid ukoll jurihulhom dan iċ-ċertifikat, jiġifieri kien hawn kontroll kbir immensament eh, u fil-fatt ninnutaw li meta ġew l-Ingliżi rrilaxxaw daqsxejn da mhm, mhm. ma baqgħux daqshekk fitti u x'ġara li fl-1813 tfaqqa' waħda mill-ikbar pesti li kellna Malta. Dik ġejja jiena rajt teżi ta' xi ħadd Awstraljan li daħal ħafna fuq żmien l-ewwel għaxar ħmistax-il sena tal-Ingliżi f'Malta u ssib li kien hemm abbuż, li kienu meta jidħlu Gżira Manwel biex jeżaminaw u jittestjaw kollox u jridu jagħmlu l-kwarantina eċċetera eċċetera, jekk jaraw li hemm biċċa negozju interessanti, dawn li qegħdin fil-kontroll, korruzzjoni di jiġifieri, kienu iwaqqfu għomlu. Jgħidlu ma tistax toħolha issa l-merkanzija għax irridu ċertu żmien jgħaddi biex lil dak iwaqqgħulu l-prezz għax miskin jitlef in-negozju hu għanduh negozju xi mkien ieħor irid jitlaq. U qabel ma jitlaq ituh l-iktar prezz baxx possibbli biex jeħles u jitlaq. U huma mbagħad ibiegħuha bil-għoli. Jiġifieri dak kienu abbużi minn awtoritajiet Ingliżi li kienu qed jieħdu ħsieb il-kwarantina u l-kontroll tal-merkanzija li ma tkunx imniċċsa b'xi ħaġa, b'xi mart. Eh, hemm teżi Awstraljana kwota fil-ktieb il-ġdid tiegħi. Charles, konna nitkellmu fuq id-dokumenti li hemm ukoll l-arkivju tal-katedral. Hemm il-lettere konsulari. Ukoll. Eh, li eh. professur Blondi għamel eh, riċerka fuq. U la semmejtu il-professur Blondi, salmulu l-kappell, sewa nsalmulu minnaw, Naħseb, b'modestja apparti, huwa l-iktar persuna li dar l-arkivji flihom, interpretom, qalibhom għall-Ingliż, ġifieri daka għamel biċċa xogħol li ħadd ma għamilha qatt, ġifieri speċjalment fejn jidħlu tal-Katidral, tinsiex li hu kien qrib ħafna ta' Dun Ġwann, insellmu l-memorja tiegħu, u flimkien daw sabu ruxxma ta' dokumenti li mhux biss jirriflettu dak li kien għaddej mill-awtoritajiet imma ħafna drabi jirriflettu l-ħajja komuni tan-nies. Bħal meta kien jinbiegħ il-larinġ ta' Malta. Eżatt. Sewwa, u mbagħad ġew l-Ingliżi u dan l-larinġ spiċċa bis-siġar b'kollox it-Tuneżija u llum fi Franza għandek tilari kbar, għadni ġej il-ġimgħa l-oħra, tilari kbar li jgħidulek Les Maltese sont arrivés. Jiġifieri, il-Maltija waslet. Il-Maltija hija l-larinġa tad-demm. E, dik li kienet popolari s-siġġiewi ħattart fej kienu jieħdu ħsiba. Ġifiri, u dak kien kien wieħed e, li kien kappillan tal-ordni, Savoie, imma missieru kien epicier, kien negozjant tal-grocery, tal-affarijiet e, bl-imnut. U dan kien jibat daw il-larinġ kollha dem sabiħ lil Marie Antoinette, il-mara ta' Luigi Sittax, u dan kien jibgħatilha bil-kaxxi tal-silġ li kienu jġibu mill-Etna, u malli tasal Marsilja jkun hemm karrozzella biż-żwiemel lesta, bis-silġ ġewwa frisk, ħalli jitla' frisk għal meta jasal għandha. Għaliex? Għaliex għalkemm f'ħafna pajjiżi Ewropej, inkluż l-Ingilterra, il-larinġ kien biss iservi għall-ġemm, biex jagħmlu l-marmellata, Malta il-kavallieri kienu jużaw is-sabiħ tagħha, l-arinġa sabiħa ħamra, billi jifluha u mbagħad jikluha fil-livelli friska. U Maria Antoinette ġennet Pariġi n-nobbli kollha kulħadd irida. U di tradizzjoni baqgħet sal-lum. Tmur Pariġi u tara la Maltese est arrivé, waslet il-Maltija. Imma mhux minn Malta, minn Tunes. Għaliex ovvjament minħabba l-Ingliżi l-kummerċ ma' Franza Eżatt, eżatt. Semmina l-Professur Blondi niftakar meta ġab il-mużika ta' Nikolo Zwart. U dizgu, u l-Monsinjur Azzopardi eh, kienu xtrawa biex illum il-flus ħarġuhom il-kazin. Tal-banda Nikolo Zwart, ekku. Nselmulhom minna u Franz Tegwara, ħabibti għaju. Nsellimlu minna u Franz. L-ewwel net jiena nikkumplimentom għaliex fil-waqt li kważi l-każini kollha kollha ta' Malta imsemmija jew għall-qaddisin jew għal xi nobbli Ingliż jew ir-re jew ir-reġina, dak ma niflahomx. Bir-rispett kollu, dawn kienu jagħmluha għax kienu jtuhom xi standard tal-irjali. Fil-fatt eċċezzjoni hija tal-Isla li kienet Queen Zone u reġgħet ġiet vinċitriċe. Imma l-verità hija li inti malli kien ikollok il-Maltin li qegħdin iduru ma' dak fejn naf jiena l-ambjent il-ġdid tagħhom, sewwa, l-ambjent il-ġdid jeffettwa kif il-fejn tiġbed għax issa niġu bid-diskors għall-identità, sewwa, hemm influwenza kbira u l-arkivji huma parti mill-identità tagħna għax jirrakkuntaw l-istorja kollha. Il-passat. Il-passat kollu. Imma mill-banda l-oħra, u għaw id-diskors tiegħi jibda idur lejn illum sewwa, illum meta tħares lejn l-imgħoddi tagħna, issib li aħna, l-ewwel nett, in-nies huma, u għadtha fil-Ktieb il-Ġdid, il-Maltin inqishom l-iktar nies li jassorbixxu. Jiġifieri, meta konna taħt il-Kavallieri xrobna ħafna minn għandhom, għandna l-Barokk u l-Latin, xrobna l-idea ta' festi. Inħobbu niffestiġġjaw aħna. Ma nafx kux taqbel miegħi, Professur Oliver Friggieri kien qal li kieku ma kinux il-Kavallieri għalina Malta hija deżert. M'hemmx dubju. Deżert forsi daqsxejn esaġerata biex jagħmel paragun tajjeb. Malta tinsiex, kienet medjevali. Issa, meta ġew il-Kavallieri, il-Medju Evu kienu għadu għaddej, ħafna minnu ma nbidilx. Imma f'daqqa waħda l-iżolament Inti il-gżira mingħajr ma trid tagħmlek insulari. Aħna maqtugħin. Issa tgħid li imma llum maqtugħin hawn daw il-mezzi kollha ta' komunikazzjoni, xorta maqtugħin. Għandek ħafna nies, eluf ta' Maltin li qatt ma jsifru, pereżempju. Dawk jibqgħu jaħsbu li l-univers qiegħed Malta. Huwa Malta. Jiġifieri dika dika waħda. Issa, meta inti għandek dil-mentalità, il-kavallieri L-iswew, u aħseb Oliver hemmhekk kien qiegħed jirreferi għal dan il-nozzjon, sewwa l-idea, il-kavallieri l-ewwel li jgħinuna ikollna aċċess u l-insularità tagħna tinżel, tonqos. Għaliex? Għax kienu jġibulna arkitetti, kienu jġibulna inġiniera, pitturi, nies tas-snajja' artiġjanali, bennejja, minn kollox ġabu u l-Malti jixrob, jixrob. L-aħjar riżultat huwa Żlor Mukassar, sewwa li studja taħt l-Ordni u li, bis-saħħa tal-inġiniera l-oħra miegħu bħal Lapparelli u tant oħrajn, bnielna l-belt kważi prattikament bil-palazzi li fiha. U allura dan dak l-ossiġnu li kellna bżonn biex ma nibqgħux maqtugħin, Il-Kavallieri tawwulna, u dawn kienu jġibu nies mhux mill-Italja biss, mill-Italja, minn Franza, minn Spanja, mill-aqwa postijiet li jeżistu fid-dinja għax kellhom il-flus. Meta ġew l-Ingliżi dak tlifnieh. Għax flok il-moda ta' Pariġi, flok il-cuisine Franċiża bil-baguettes boyot, sewwa, flok il-pitturi, flok il-moda tal-ilbies li kont tara l-belt, eh, għandna nies li qalulna Valletta was Frinċified. Tisma' n-nies inkollu bonjour, bonsoir, libsin pulit. Dawk aħna tlifnihom u flokhom x'ġibna taħt l-Ingliżi? Baħrin. Issa, m'iniex qed ngħidha biex innaqsilhom mill-mertu għax il-baħri għandu jkun irrispettat ukoll. Imma l-baħri għaliex kien jiġi Malta? Għax kien ikollu vjaġġ twil fuq il-baħar biex jgħasses li ħadd ma jattakka l-merkanzija Brittanika ġejja mill-Lvant Imbiegħed. U malli jiġi hawn irid jistrieħ. Da x'kien jagħmel biex jistrieħ? Jixrob il-birra, jiekol u jsib xi tfajla. Jiġifieri, x'differenza fil-livell filli qed tixrob l-arti u filli qed tixrob biex isservi. Fil-fatt fl-1904 kien sar rapport interessanti fuq dawn il-grog shops. Il-kwantitajiet kbar. Għax kont tagħmel li kien hawn ħwienet żgħar tax-xorb. Għax tagħmel sold. Iktar mill-Ingilterra. U żgur, da qed ifittex dal-baħri, għajjim mejjet issa xeba forsi anka s-sogra naqra ħajtu fil-baħar mill-maltemp jew minn xi attakk ieħor. U ġibu għaw, ġo pajjiż kwiet daqs ħassa. Il-poplu mans daqs ma nafxiex. So, ma jixri xejn. U inti għandek vija libera. Rrit mur il-belt, u strada stretta minn hemm twildet, sewa, tmur il-belt inti. U s-sipli għawek tiegħek. Saħansitra jekk imutlek il-kaptan jew ħabib tiegħek, tagħmillu monument il-barrakka ta' fuq. Hemm 34 monument il-belt tal-Ingliżin, xi wħud minnhom ripetuti għall-propaganda, bħal l-armi tar-re, per eżempju, mm-hmm. fuq il-main guard, ġol palazz kif tidħol, ġol biblioteka, fuq il-Queen Victoria Gate, il-Konsulato del Mare ta' Stad Amerikanti, ġviri, mimlijin bihom, U hawn li fil-ktieb il-ġdid jiena nitkellem li ngħid l-insularità ta' Malta li l-Kavallieri jaħasra għamluh għalihom dak li kien li għamlu, s-sabiħ li għamlu, għax kienu jgħixu għaw. U dik hija differenza oħra mill-kolonjaliżmu li l-Kavallier qatt ma kolonizzawna għaliex għax kienu jgħixu għaw kull liġi li għaddu tottalihom ukoll. Jekk il-maltemp illum jgħodd għalihom ukoll, jekk jibnu galera kbira ħrabiħa u marru jagħmlu festa fil-Port il-Kbir, il-Maltin marru kollha. Sewwa, imma kellhom ukoll il-kapaċità li magħhom jiggverna kien hawn il-qorti tal-arċisqof, tal-isqof u kien hawn il-qorti tal-inkwiżitur. Ukoll. Mela allura qed jaqsmu kien hawn proprjetà tal-Knisja, proprjetà tal-Inkwiżitur, proprjetà tal- Konna u kollha u kollha nirrapportaw lejn il-Vatikan. Impikati bejnietom. Ovvjament. Li ħadd ma jiżbaljax li ħor jugżaħ. Ġifieri kien hawn ċerta demokrazija indiretta. Eh, meta ġew l-Ingliżi kollox immarkat minn Londra, il-bot, u moħħhom kien biss li di tibqa' fortizza li ma jsir xejn biex idejjaq lill-Ingliżi militari jew navali fil-pajjiż u allura biex il-Maltin iżommuhom kwieti kienu jedhew bil-festi. Bil-festi tar-raħal u l-pika ta' bejniethom. U mbagħad jagħtuhom standard jgħidlu basta ssemmih Duke of Connaught għalija jew basta ssemmih eh, Queen Victoria għalija, qed tifhem. Eh, dawn huma affarijiet sbieħ fihom infushom u storja. Imma hemm bżonn naraw ċar x'kienu il-legat tal-Kavallieri ma għandu x'jaqsam xejn ma' legat ieħor ta' bażi navali. Hija differenti. F'waħda konna nservu u fl-oħra sirna nies. Sirna nies fis-sens anke intellettwali, kellna ħafna kittieba u nies magħrufin. Vassalli ħareġ minn taħt il-Kavallieri, minn taħt il-Kavallieri, Agiusde Soldani ħareġ minn taħt il-Kavallieri, kien Niccolò Iswar. mużiċista li qiegħed fl-Opera di Garnier ta' Pariġi. Ħareġ mill taħt il-Kavallieri. Imma semmejt il-Nikolo Zwart. Nikolo Zwart imma x'kienet ir-raġuni li mar Pariġi? Kien jinħab mal-Franċiżi? Kien jinħab mal-Franċiżi għaliex. Missieru kellu l-biznis. Missieru kellu negozju kbir, kien ilu kważi s-seklu kollu għaw biex. Kien rib ħafna tal-Gran Mastru, eh, tant li privileġġaw anke lil ibnu Niccolò, u Niccolò kif nafu kien kien il-Maestro di Cappella ta' ta' San Ġwann, malli ġew il-Franċiżi sar l-impresario tat-Teatru Manuel. U mbagħad ħaduh. Eh, imma għaliex da kollu? Għaliex kienu familja tat-tajjeb, kellhom il-flus. Mela la kellhom il-flus, min kien imexxi kien ħabib tagħhom. anke biex isellfuh, jisselfu mingħandhom. Meta ġew il-Franċiżi, fl-Ewropa, bħalma ġara lil Vassalli wkoll, ma b'mod differenti, Vassalli fqir, Nikolò sinjorun. Għalhekk. Mela Vassalli jmur Korsika, miskin, bil-ġuħ, u l-ieħor imur leh Pariġi u jsir fenomenu. Jiġifieri dik il-flus, l-ekonomija. Imma fil-verità, 53 kavallieri Franċiżi żgħażagħ qalbu mill-ewwel ma' Bonaparte għal żewġ raġunijiet, waħda għaliex kienu ġejjin minn familji nobbli Franċiżi, Taljani, eċċetera Imma l-Franċiżi, il-missierhom jew in-nannuhom qatgħulu rasu fir-rivoluzzjoni u qalu dawn ma jridux jitilfu rashom, allura qalbu mill-ewwel, sewwa għarfu l-gvern il-ġdid. Imma mill-banda l-oħra, Fl-Ewropa kollha kien hawn moviment kbir, anke influwenzat mill-indipendenza tal-Istati Uniti tal-Amerika tlettax-il sena qabel sewwa, li u li fih Franza għenet b'ruħha u ġisimha kontra l-Ingliżi biex l-Amerikani jsiru indipendenti u nħolqot pika ikbar bejn l-Ingilterra u Franza fuq hekk. Imma hawnhekk kien hawn ħsieb ġdid ta' politika. Kienu jgħidulha demokrazija. Ma kinitx demokrazija fil-wisa' bħalma nafuha llum, kienet demokrazija ta' dak iż-żmien, li l-poplu jmexxi l-poplu. Mhux iżjed il-Knisja jew il-monarkija b'xi wirt divin, imma l-poplu jemexxi lill-poplu. U allura kellek ħafna żgħażagħ, nies intellettwali bħal Vassalli, nies artisti, poeti, kuraturi, nies li jħobbu l-mużewijiet u l-antikità, li daw kollha bdiet togħġobhom din l-idea ġdida li l-poplu huwa liberu, Tinsiex li sa ftit snin ilu biss anki Malta kwaħa kien jibża' mill-infern. Mhux hekk. Illum, illum semmija ma tfal illum li qegħdin l-iskola u tajdu tmur l-infern. Baħres lek darbtejn hekk. Ċasima fuq id-dokumenti. Xi video, xi video game. Fuq dokumenti dawn tal-epoka gallika, eżattament 3 metri ta' xkaffar, li hemm fil-banka ġuratali u hemm ukoll. U li tieħu ħsibhom inti eh, ta' min jgħid. Eh, Ir-rabat ukoll hemm madwar 20 kaxxa żejra b'dokumenti relatati. Ekku li ġieli mort hemm ukoll. Fihom hemm il-kliem tal-libertà, fraternità u l-ugwaljanza. U l-ugwaljanza. Li kellna tliet toroq il-belt għalihom imsemmijin il-pjazza ta' qudiem il-palazz kienet Liberté, sewwa it-triq tal-Manuel maġemba kienet Fraternité, u Egalité kienet it-triq tal-Bibjoteka taħt il-ħnejja li mbagħad reġgħu għamluha teżorerija llum. Jiena kelli wegħda minn xi ħadd fil-Gvern, jiġifieri ftit snin ilu li dik se terġa' tiġi ugwaljanza imma s'issa ma ġie xejn. Għalkemm jien tħabatt ħafna kif taf biex illum hemm plakka fuq il-ftit ittri li baqgħu jidhru mnaqqxin fil-ħajt, Strada Ugwaljanza. Għax jiena tal-Ugwaljanza fuq l-aħħar kolonna li hemm li tmiss mal-Palazz fejn hemm fejn hemm il-gabbana tal-fjuri ħa biex niftehmu. Dik jiena meta kont iżgħar kont naqra kważi kollha l-kelma ug-wal-jan-za f'sillabi. fuq xulxin għax il-kolonna dejqa, sakemm fl-aħħar irnexxieli ningħattuha u nagħmlulha plakka għaliex hija importanti, baqa' jidhru forsi l-N u l-G u ftit U. Jiġifieri dika traskuraġni apposta, tinsiex l-affarijiet li jippartjenu għall-Franċiżi taħt l-Ingliżi tagħhom bis-sieq. Għadni nista' nħabbar ukoll hawnhekk għax dehret fil-gazzetta tal-Gvern li San Ġiljan hemm wesa' li n-nies tal-lokal jafuha bħala l-bjar ta' Napuljun minħabba li l-ilma ta' Triq Lapsi kien jinġabar kollu hemm u nafu li 27 xini ta' Napuljun ma' sejrin l-Eġittu ħadu l-ilma minn hemm fl-1798 u allura l-poplu baqa' jgħidilhom il-bjar ta' Napuljun għax ħadu l-ilma minn hemm. U din hija l-memorja kollettiva. Dik hija parti mill-memorja kollettiva. Jiena tħabatt ħafna ħafna ħafna u nirringrazzja lis-Sindku ta' San Ġiljan, Buttigieg, ġifieri li llum huwa membru parlamentari wkoll, li kompla miegħi u l-Kumitat tat-Toroq li tana ħafna għajnuna u kooperazzjoni u llum di saret uffiċjali issa jisimha Il-Wesgħa tal-Bjar ta' Napuljun. Għandek ukoll fuq il-gżira Manwel hemm xatt Napuljun iħares lejn Tas-Sliema. Meta kien hemm l-Ingliżi dan qed taparsi fil-mappa ma jeżistix. Imma hemm kien u hemm għadu. Fuq id-dokumenti hemm ukoll il-kelma ċittadin jew ċittadinanza. Citoyen huwa, huwa, tinsiex, meta daħlet dik id-demokrazija tar-rivoluzzjoni. Issa hawn min jgħid li x'inti tgħid id-demokrazija, qat qatlu tlett elef ruħ bil-giljottina, imma kellu jsir dak it-terremot biex waslet il-pass lejn id-demokrazija. Id-demokrazija għal dak iż-żmien kienet tfisser ma jikkmandax iżjed ir-re jew ir-reġina għax sempliċement kien missieru re diġà. E, jew il-Knisja, għax il-Knisja kienet tiddomina ħafna, bħalma baqgħet f'ħafna pajjiżi bħal tagħna. Imma l-idea ta' sitwajanità, ġifiri citizenship, Eh, fil-fatt il-Franċiżi tar-Rivoluzzjoni kienu jgħidulek citoyen. Eh, inti per eżempju Anastas, mela citoyen Anastas. Eh, ġifiri, citoyen xwireb. Mhm. Ek kienu jsejħu li xulxin, palma l-komunisti għamlu wa komrajt sewa. Eh, l-idea kienet li ċittadin huwa persuna importanti fil-pajis, tantu hekk li bit-tradizzjoni ta' dir rivoluzzjoni fi Franza, Għadhom sal-lum, fi Franza x'inhu l-iktar li jiddomina il-ħsieb, il-filosofija tal-pajjiż, l-istat. Fi Franza l-istat huwa kollox. Eh? F'ħafna pajjiżi oħra ma jkunx l-istat, ikunu affarijiet oħra. Ma l-istat fi Franza huwa biex ngħidlek eh, super. Kull ma jgħid l-istat irid isir, mhux b'dittatorjat, imma dak irid jirrappreżenta lill poplu U meta ġie Bonaparte jew kiteb 160 liġi ċivili biex jipprova lill-istat ta' Malta għamel għamel eh, gvern baxra minn nies, tminja Maltin u tnej Franċiżi. Għamel. Tminja Maltin. Tminja Maltin u tnej Franċiżi, tnej minnhom il-Maltin mill-Knisja. Sewwa, ġifieri kien hemm rappreżentanza tajba. Kellok ukoll għall-ewwel darba kunsilli lokali, għamel tnax kull wieħed b'ħamsa Maltin biss, mela għandek 60. U l-qasma ta' Malta kif kienet? Eh, eh, kif qasmu r-reġjuni. Jiġifieri inti awtomatikament imbukkajt kif ngħidu it-triq lej id-demokrazija. Imma ovvjament meta l-Ingliżi ħadu Malta bħala fortizza biss, full stop kif nħobbu ngħidu, eh, da kollu tar marriħ. U domna 120 sena biex ġibna kostituzzjoni li għall-inqas ittina eh, ir-rappreżentanti tagħna u ġibnija għax għadna nilaqu ġifiri, per eżempju wara s-7 ġunju għatlu sitta minnis, flok komplejna namlu l-istorbju, għadna kwieti blajna kollox biex ituna l-Kostituzzjoni. Fl-1933 ġifiri 12 sena wara għax ma uġobomx, ħadu ilna. Suqqat ma kien xejn. Daw baqgħu sejrinek fl-1958 reġgħu ħadulna Kostituzzjoni. sa 62. Jiġifieri jien f'dal-ktieb il-ġdid nerġa' ngħid, użajt ħafna l-arkivji kollha possibbli li kelli, imma anka kitbiet oħra, u eh, qed nipprova npoġġi fid-dawl prattiku lil dawk li kienu fuqna mingħajr ma, ma jkollna xi antipatija lejn il-poplu Ingliż. Aħna l-poplu Ingliż nħobbuh, eh, għaw ħafna Malta jagħtu appoġġ kbir il-futbol, għal-futbol Ingliż, ġifieri anka tal-Premier, eh, u għaw ħafna Maltin miżżewġin ġo l-Ingilterra u eluf marru jistudjaw l-Ingilterra. Ħafna Maltin ħadmu mal-Ingliżi ma. Ħadmu mal-Ingliżi speċjalment fil-gwerra. Fid-dockjard eh, ukoll. U anka kellek il-gwerra li għaddiet. Il-Maltin mal-Ingliżi kien hawn 30,000 baħrin Ingliżi jiġġieldu soldati. Eh, Il-Maltin hemmhekk raw li huma kienu qed jagħmlu s-sagrifiċċji kollha tagħhom bil-ġuħ, eċetera, eh, jissugraw ħajjithom, kien hemm immiet ukoll, u allura l-Maltin hemmhekk ishom tħabbew iżjed mal-poplu Ingliż. U dal-ktieb, nerġa' ngħid, u meta nagħmel il-kritika kolonjali jiena, mhijiex kontra l-poplu Ingliż, li huwa ħabib kbir tagħna, imma kontra dak li kienu jgħidulu l-Colonial Office, l-Uffiċċju Kolonjali, li minn ġo Londra, mingħajr ma jistma' xejn lill-poplu, jitfa' l-ordnijiet kif ġieb u laħaq. Tajjeb li wieħed jara d-dokumenti li hemm fl-Arkivju Nazzjonali r-Rabat taċ-Chief Secretary to Governor. Eh, huwa parti oħra mill-istorja tal-kolonjaliżmu. Dak hemmhekk għandek dokumenti eh, li jatuk stampa ċara tal-ordnijiet u l-kmanti kollha li kienu joħorġu l-Ingliżi, imma di awtomatikament kienet U anka dokumenti li ma ridux li jkunu fl-idejn. E, puntu, zgur, sta tajdilom sigriti, sigriti, tal-kem sigriti net, għawek nati d-dettalji jien, sigriti net. Qabel l-Indipendenza parpruhom ħaduhom lejn l-Ingilterra jew qattawhom. Is-sistema Ingliża ħolqot ehm, sistema ta' pjaċiri inti tindies ma xaħat li jaf li l-gvernatur biex jamillek petizzjoni, imqarjek tittiftaħ jien naf bottegin bil-qastan, tittamel daw l-affarijiet, mela inti titgħallem tilaq il-kelma ordinarja ma dik hija l-prattika tagħha. Imma mhux anka ta' żmien l-ordni kienu jilaqu anka tara d-daħla ta' supplika. Le, imma mhux daqshekk. Eh, eh, kienu jadulaw iż-żejjed. Imma daw kienu ħafna drabi l-artisti li qed jagħmluha biex jirċievu l-fondi. Tinsiex jew biex jingħataw eh, miċ-ċensura iċ-ċans li jippubblikaw. Sawa, mela kien hemm dejjem xi punt tal-arti. Jekk ridt tiftaħ negozju fi żmien il-Kavallieri, kellek ukoll tindies ma' xi kavallier li hu ma jidhirx joħroġ il-flus miegħek, imma jkollu sehem min-negozju li ħa tagħmel inti, mqar biex timporta l-inbid. Fi żmien l-Ingliżi, min impieg mal-gvern per eżempju, sa ma nafxiex, trid dejjem titlob. Għajna sallu. Din bija ġejjina li di daħlet dak li aħna f'komunità żgħira jideru jinħass iżjed tati wisal għall-abbus u l-korruzzjoni. Għaliex inti anka kien tiżazuħ, milux kien hawn sondaġġ li 70% ta' żgħażagħ għalu jridu jitilqu. Jiena ngħid li daw jridu jitilqu għaliex Is-sistema edukattiva tagħna li jiena għamilt snin ta' ħajti kollha fiha u għadni nagħti lectures l-università. Din is-sistema awtomatikament ma tiniex biżejjed dik l-imħabba lej artna. It-tfal tagħna meta jgħaddu mill-iskejjel, ħafna drabi eh, għadna ngħidu li l-Ingliż u dak kollu li hu Ingliż huwa fil-oli, imma affarijiet ta' Malta huma fil-baxx dak il-prodott li hu Malti mhux dejjem huwa ta' livell. Dejjem inwaqqgħu lilna nfusna, speċjalment dawk li jħossuhom naqra aħjar għax jitkellmu biss bl-Ingliż jew għax studjaw barra. Eżatt, anke l-lingwa. Kollox. U hemmhekk it-Taljani għandhom din il-kelma sabiħa ħafna, nużawha fil-Malti, appartenenza. Bl-Ingliż belonging. Inti jekk ma ttellax it-tfal tagħna, li jħobbu arthom, kburin b'arthom, jixtiequ li jkunu patrijotti moderni biex ngħid hekk, sewwa, eh, awtomatikament tispiċċa bandiera bil-George Cross. Issa tgħid li x'għandha x'taqsam, mela m'għandix taqsam. Il-George Cross qed juri lid-dinja kollha fuq il-bandiera. li poġġi ħirref fil-gwerra. Sawa, x'qed juri? Qed juri li aħna kuntenti u ferħanin li xi darba konna taħt dak ir-re. U dak ir-re kien kolonjalist. Ċas, imma mhux anka l-Knisja wkoll appoġġjat din it-teorija, din il-filosofija fis-sens. Appoġġjat żejjed. Ħafna skejjel. Ma Knisja għandha. Speċjalment tas-sorijiet kienu English And English only. English only, li daħlet fl-1880 minn rapport ta' Sir eh, Patrick Keenan. Eżatt. li kien jgħidilhom fl-iskejjer irid jiġi mgħallem English and English only. Ekku. U minn kien jinqabad għallim ma jafx jitkellem bl-Ingliż fil-klassi, kienu jkeċċuh minn mal-gvern għad-dirittura. Ekku, ta' il-rapport ta' Julian. Mux hekk, eżatt, eżatt. Imma il-problema hija li jekk aħna lil ulidna Ngħallmuhom ir-rhymes bl-Ingliż, il-kant tat-tfal bl-Ingliż, ngħallmuhom, jien nieħu mill-eżempju li kelli jien, orajt jiena kont fis-snin ħamsin l-iskola, imma għaliex jiena ta' tmienja disa' snin kont naf inkanta My Bonny Rides Over the Ocean sewwa u ma kontx naf bl-innu Malti? Ma kelli, għax kont nafu l-innu Malti. Għaliex jiena f'dak iż-żmien standard two jew three, tmienja, disa', għaxar snin sewwa, naf fuq l-Indja, naf fuq l-Awstralja u ma nafx fuq Għawdex? Jiġifieri, dik kienet esaġerata, konna fil-kolonja, għad jiena twelidt u trabbejt fil-kolonja, imma llum, speċjalment ċertu skejjer privati, sewwa b'rispett kollu li jagħmlu ħafna xogħol tajjeb, imma l-imħabba lej dak li hu Malti, lej kull ma nagħmlu aħna l-Maltin. Per eżempju. Fejni, u għalhekk iż-żgħażagħ mbagħad ma jiddejqux jgħidulek nitlaq, għax m'għandhomx rabta maw. Per eżempju, it-tagħlim tal-istorja. fl-iskejjel. Pjaga. Naqas drastikament. Pjaga. Mhux biss naqas, forsi fil-bidu kemm l-istazzjon tat-television li kellna uniku bil-Malti u kemm l-allima fil-klassi, molli nismaw xaħġa bil-Malti konna nifirħu, għax nifmuha iktar, aħna Malti, nifmuha iktar, illum għandna pjaga oħra, sfortunata. Anka fi eh, xandir, ħafna klim bl-Inglis. U anka sfortunatament, għandna postijiet pa' San Pawl il-Bahar, Buġibba, imma llum anka l-imsida u kollu kien. Eh, fl-iskejjel tal-gvern speċjalment, manka privati, għanna taħlita kbira ta' barranin li minħabba fihom it-talim qed isir żgur bl-Ingliż. Fil-fatt biex jifhem kulħadd. Fil-fatt it-teżi ta' U l-Malti qed ibatu ta' ċensugal jekku fil-Maltis Studies. Il-Masters. Ekku. Eh, għamilha hija propju San Pawl il-Baħar u kienet tajba ħafna. Kosmopolitan. U toħroġ Imma kosmopolitana hija kelma pożittiva. Jiena jiena qed inħares lej il-povri studenti Maltin żgħar li msieken id-dar ma jkellmuhom qatt bl-Ingliż għaliex mhux l-użanza tagħhom u jagħmlu sew. Imma meta jiġi fil-klassi ma jistax jifhem fil-lingwa tiegħu dak li qed jitgħallem, irid jagħmel sforz daqs dawk il-barranin biex jifhem l-Ingliż. Mela f'pajjiżna li tfal tagħna qed fi żvantaġġ. Li ġust. f'pajjiżna. Hekk hu. Allura, il-Viva Malta, kif tidħol f'din? Viva Malta jisimha magħha, inti qed tfaħħar il-pajjiżek. Meta m'għandek ħafna studenti jridu jitilqu minn Malta. Jridu jitilqu lil Qed jarawha, qed jarawha l-Viva Malta allura. Ħalliha ħankunu ġusti wkoll biex ma nkunux negattivi, ħalliha li meta inti ikollok tmintax, dsatax, għoxrin sena. L-avventura li ssifer, tmur fl-Ewropa, aħna llum qegħdin fl-Unjoni Ewropea għandna ċertu vantaġġi u faċilità sewwa, li tmur tagħmel xi snin taħdem Brussell, li tmur l-Irlanda, li tmur Pariġi jew Ruma jew Berlin skont ix-xewqa tiegħek u tagħmel esperiment b'ħajtek u jkollok pagi aħjar ħa ngħiduha minn hawn sewwa. hija naturali fiż-żgħażagħ għax huma idealisti. Ix-xenarju attwali ta' gaġġa. Ta' gaġġa, x'aħna klaustrofobiku. Klaustrofobiku. Imma qasu ġust, Noel, u naħseb hawnhekk eh, taqbel miegħi, li aħna, speċjalment fil-liver terzjarju, qed inħallsu il-kors kollu tal-istudenti fil-korsijiet kollha. Daw ma jħallsux flus, anzi, qed inħallsuhom biex jiġu jistudjaw. U mbagħad, jaħasra, flok qed ingawduh aħna dak l-investiment, jitilqu jtuh il-pajjiż ieħor. Ma tista' tagħmel xejn għax id-demokrazija ma titlobx li inti tjassar l-nies tiegħek, liċ-ċittadini tiegħek, aħna liberi li nsifru, morru, niġu nagħmlu li joġobna. Imma mingħajr ma tordnalu jekk nalmuhom fl-edukazzjoni, fis-sistema edukattiva mindu jkunu tfal li jħobbu l-artom, Noħolqu identità vera Maltija u ma tistax toħloq identità vera Maltija bil-George Cross fuq il-bandiera jew ir-Reġina Vittoria f'nofs il-Belt sewwa li qatt ma ġiet Malta, inti mingħajr ma trid jekk toħloq dik l-imħabba dawn jibqgħu hawn għax iridu. Imma dak mhux parti mill-istorja. Hija parti mill-istorja, imma jekk l-istorja. Tbatija tal-poplu Malti. Minuta. Il-gwerra hija parti mill-istorja, imma li għandek idolatrija ta' reġina li qatt ma ġiet hawn mill-1891 sempliċement għax kienet il-kap tal-imperu li konna fih, dik mhix biss l-istorja, dik hija tbagħbisa ta' propaganda, tista' tgħidli kemm hemm storja fil-fatt li hemm tmien armi madwar il-palazz tal-President, inti meta tarahom dawk l-armi kollha tgħid il-President Ingliż? Gvernatur hawn hawnhekk għax ma tarax arma Maltija. Taf fejn qiegħda l-unika arma Maltija pubblika fil-Belt Valletta? Taħt il-patata ta' Reġina Vittoria. Charles, inkomplu wara l-Viva Malta ta' Freddy Portelli u l-Malta Bams. Lura programm mill-arkivji fuq NetFM kif ukoll netfm.com.mt. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Noel Danastas. Mistieden illum għandi lil Dr. Charles Xwira li qed ikellimna fuq il-memorja kollettiva fil-riċerka li għamel għad-dottorat tiegħu kif ukoll għaż-żewġ pubblikazzjonijiet. Charles, ir-riċerka tiegħek fil-biblioteka. Eħe, il-biblioteka l-ewwel nett ikolli ngħid li hija teżor Ewropew. jiġifieri għandek. Għandek id-dokumenti tal-Ordni hemmhekk. Għandek id-dokumenti kollha tal-Ordni. U din kienet xi ħaġa, tgħidli waqlas, imma li kieku Bonaparti meta kien Malta, kif talbu Hompesch jiħodhom miegħu dawk id-dokumenti kollha, l-arkivji tal-Ordni, hekk xtaq il-Gran Mastru Hompesch fl-1798, u Bonaparti qallu le, dawk l-istorja ta' dal-pajjiż, ħallihom hawn. Kieku ma ċedielu u tajomlu, kieku tlifna arkivju li fl-Ewropa niddubitawx bħalu. Imma ħafna mid-dokumenti jiġu huma mitlufin jew inħarqu jew tqattaw. Ukoll. Speċjalment jew insterqu. Jew insterqu. Eh, eh, eh, Speċjalment dak li huma tat-teżor fejn għandek il-kontijiet fejn għandek il-flus. Kellek ukoll Min kien imexxi l-Bibljoteka għal diversi snin, s-seklu li għadda u ta' qablu, xi wħud minnhom Maltin, stess li ma kinux jiddarsu milli iwarrbu ċertu dokumenti u forsi jagħmluhom flus ukoll, ma nafux. Imma veru, dik hija ħasra. Imma mill-banda l-oħra għandna ħafna u ħafna dokumenti, dokumenti biżżejjed biex tibni idea ċara ta' l-istorja kollha li għaddiet, per eżempju, apparti l-Ordni tal-Kavallieri, għandna l-ġurnal Le Moniteur li kien joħroġ fi żmien ir-Revoluzzjoni u baqa' joħroġ biex ngħid hekk sa żmien Bonaparti. Le Moniteur huma miġburin, qegħdin ktieb ktieb, kif taf inti, kbar, u ssib fihom aħbar kif ġiet irrappurtata Pariġi waqt li l-Franċiżi qegħdin Malta. jew wara u allura waqt li l-Ingliżi tal-bidu qegħdin Malta. U inti tftaħ garnzetta u tkun taf li l-Franċiżi, ċittadini Franċiżi x'kienu qegħdin jgħidulhom ir-reporters tagħhom li waslu l-aħbarijiet. Il-gazzetta tal-gvern. Eh, hemm il-gazzetta tal-gvern li allura mill-ġdid din l-idea bdiet mill-Franċiżi f'Malta fl-1798 joħroġ l-ewwel ġurnal, Journal de Malte, li da beda triq li mbagħad saret il-Government Gazette. Mhijiex l-aktar gazzetta li fuq fiha kulħadd jikteb li jrid, għax ma kienx id-demokrazija kienet ikkontrollata. Imma bdiet l-ewwel gazzetta fil-pajjiż tagħna. Ġifieri dawk huma eh, il-biblioteka kważi kważi tiltaqa' ma' affarijiet li laqas qed tistennihom xi kultant. Speċjalment f'dawk id-dokumenti msejħa mix-xellanja. Immens, immens, għax hemmhekk hemmhekk għandek ġabra ta' ta' kull ħaġa li poġġew fuq karta, prattikament. Ġifieri dik hija tajba ħafna. U ikolli ngħid bħalma eh, ħadd gost dejjem għandek blajnuna tiegħek partikolari ir-rabat u l-imdina, eh, daqstant ieħor il-biblioteka dejjem hemm staff li jgħin mhux biss lilna l-Maltin imma jgħin ħafna ħafna oħrajn li jiġu minn barra għaliex speċjalment minħabba l-ordni ma jistgħu jmorru mkien iżjed. Fil-fatt jiġifieri- insellem lil Maroma Kamilleri li eh, għandha tista' tgħid hija eh, eh, esperta fuq id-dokumenti ta' żmien l-ordni. Esperta u qiegħda responsabbli mill-biċċa kbira ta' tmexxija. Biss jiena mal-biblioteka u meta studijajt il-200 sena li għaddew minn żmien il-Franċiżi sal-lum, xinkiteb fuqhom minn Maltin, Ingliżi u ħafna mill-Maltin storiċi kienu saċerdoti biex inkunu għadna kollox u tinsiex li l-Ingliżi u l-Knisja kienu alleati għal privileġġi tal-Knisja u għal vantaġġi Ingliżi. Jiena trid tqis li ċertu liġijiet li ħarġu wkoll fil-żmien l-Ingliżi naqsulhom is-saħħa lill-Knisja. Insomma, mhux daqs kemm timmaġina, eh? Ħantik eżempju. L-immunità, per eżempju, eklezjastika. Eh, ma tantx naqsu l-om minna, naqsu l-om mill-knejjes. Mill-knejjes. Li hija xi ħaġa tajba ħafna, ġifieri ma jistax wieħed isib refuġju ġo kappella jew knisja, imma li l-knisja nifisa sa snin sebgħin li għaddew Għas-saċerdot ma jista' jitla l-qorti, ma jista' takkużaħ, ġifieri dik kienet eh, immunità kbira, sewwa. Eh, tittara oħra wkoll li l-Knisja, fil-fatt għandna diversi nies li stqarrow anke l-Ingliżi kemm il-Knisja tgawdi privileġġi, imma każ riċenti ħafna, tas-seklu li għadda, hemm tnej anzi, fl-1930 u fl-1962, il-Knisja tpoġġi dnub mejjet fuq partit politiku f'Malta u Alla jbierek il-Gvern responsabbli kolonjali, issu ma ġara xejn. Idaw jmur kontra d-drittijiet tal-bniedem, ġifiri ma ndaħalx għaliex, għax il-Knisja alleata tiegħu, allura ma jistax joqgħod jindaħlilha għax inkella jiġġieled mal-Knisja. Ġifiri dawk huma affarijiet li l-Knisja eh, sfortunatament rat l-interessi tagħha materjali aktar mill-ispiritwali, tantu hekk li llum qegħdin fi xedin, ġifiri llum il-reliġjon ma eh, l-iktar kif jitkellem xi ħadd fil-Knisja inti taċċettah ma' ħafna opinjonijiet oħra, mhux mhux xi kelma sagra. Konna qed nitkellmu l-biblioteka. Eh, il-biblioteka, il-biblioteka. Eh, il-ġurnali, il-ġurnali. Eh, il-ġurnali, u għenet rridu naċċettaw aħna li il-ġurnal, kull ġurnal, anke ta' dalodu, li ħarġu dalodu, il-ġurnali huma l-ewwel verżjoni tal-istorja. Ġifieri, jekk ġara xi ħaġa dalodu, awtomatikament inti ħataqra fuqha illum jew għada. Imma mitt sena oħra, jrid ikun jaf x'ġara dalodu fl-2022, per eżempju, jew 23, da irid imur ifittex il-gazzetti ta' dik. Minħabba li għir deposit. L-ewwel ħaġa, u għalhekk hija l-ewwel verżjoni tal-istorja. The first version, l-ewwel verżjoni. U inti tibni fuq dik. Imma il-gazzetti dawk li huma stampa qed jinqataw ftit ftit, qed imutu. Aw minn għalaq, mhux Malta ħafna ma barra, per eżempju, l-Amerika mijiet għalqu. Allura, Eh, imma l-lum ma taħsibx il-digitali. Imma ma taħsibx, u x-futur għandhom daw, ma taħsibx li idin attualment f'perjodu ta' dlam? Le, ma ngħidlux dlam, għaliex it-teknoloġija ma ġibx dlam. It-teknoloġija tiftaħ metodi ġodda. Imma, per eżempju, ittri l-editur qegħdin hemm miktubin. Dejjem jonqsu. Dejjem jonqsu, ovvjament. Imma dawk il-kummenti fuq is-social medias qed ikunu arkivjati, qed ikunu miġburin dawn. Ma nafx jekk kulħadd jekk mhux kulħadd iżommhom, imma ħa nkunu onesti Noel naħseb taqbel miegħi li tliet kwarti minn dawk il-kummenti tal-medja soċjali jkunu mbarazz. Ekku. Ħalli ma nużax il-kelma ċoċati, imma eh, għaliex? Għaliex u did. Imma jkun hemm tajbin ukoll. Eh, ikun hemm, ikun hemm ftit tajbin u 90% imbarazz. Għaliex? U di tweġġani jena, ħalli dak għaliex tweġġani. Għax Malta dejjem ingergru bir-raġun. Ħafna Malti ma jaqrawx. Ma jinteressomx ktieb, ma jinteressomx jaqraw fit-tul xi ħaġa, qas magazine ħafna drabi. Fil-fatt jekk tara il-Facebook, jekk ittella' ritratt ħa jkollok ħafna likes. Ekku. Jekk ittella' kumment eh, xi Ħadd ma jagħti ħaġa. kasu. Ma jagħtux kasu. Issa, minn flok ma qed nużaw l-abbiltà tal-qari u l-kitba biex naqraw iżjed, ħa niftħu moħħna, ħa nifhmu ħafna ideat oħra, għax il-qari jiftaħlek moħħok. Sa u x'qed nagħmlu aħna? Min hu kapaċi jħarbex malajr, mina ma jaħseb, jagħmel kumment taħt xi rapport jekk mhux ukoll kumment ta' mibeda. Ħafna. Jew ta' ejra, jew ta' tajjir, jew ta' abbuż li mhux sew. U allura jiena narana poplu li qed niżvugaw fuq is-social media, fuq il-media soċjali, minn flok ma noqogħdu bil-qiegħda u naqraw ktieb. U di wkoll qiegħda fl-edukazzjoni għandna bżonn issa jien edukatur ta' ġifier biex qed nikkritika l-istess. Għandna bżonn li ninsistu li l-poplu Malti jaqra, jaqra, jaqra u hemmhekk tidħol ukoll ix-xogħol tajjeb li qed jagħmlu l-Librerija Pubblika l-Furjana eh, li kelli okkażjoni nkun naf pereżempju qaluli li s-sena li għaddiet kull xahar kienu qed jissellfu l-Maltin 1500 e-book, ktieb elettroniku. Għalhekk għatlek mhux id-dlam Għax Imma bħala kodba, bħala kodba. Iva, ma Imma bħala ħbar, bħala ħbar. Le, imma dak huwa kemm hawn Maltin konxi mill-aħbarijiet. Hawn jinteressom biss forsi mm. ftit jgħid il-Parlament, ftit, sawa, eh, il-gazzetti inkluż dawk li jkunu tal-partit biex ngħidlek jinteressom jimbuttaw l-agenda l-agenda tagħhom bir-raġun mill-aħbarijiet tad-dinja ftit jinteressom. Dik oħra, eh, eh, l-insular tagħna, li aħna insulari, hija parti oħra. Imma t-teknoloġija, meta l-kitba kienet fuq il-parċmini, għaddejna għall-ktieb stampat, Gutenberg. Minn hemmhekk għaddejna għall-affarijiet biżna ħafna fażi. Imma ġejna għal kodba diġitali, ġejna għal fejn naf jiena teknoloġija li tgħinek tipproduċi anka programm, video. Jiġifieri t-teknoloġija li għamlet tbiddel il-metodu Ma mhux toqtol il ta' qabilha, tbidlu biss, il-ktieb għadu magħna. Aw Malta għandna rekord olja ta' kemm ħorġu kodba, laqas temmina meta tara il-figuri baxxi ta' kemm nies jaqraw, tajt għandu dal-kodba. Min qed jaqra? Fil-fatt, fil-fatt eh, daw l-aħħar snin, daw l-aħħar 20 sena, il-ktieb, il-ktieb Malti, il-level tiegħu ola ħafna. Ola l-level, b'kull numru, u n-numru. Jiena nsellem minn hawn il-pubblikaturi kollha. Sew il-kwantità u sew il-kwalità. illi, illi ma jaqtawx qalbu, għax hawn biex taqta' qalbek, minħabba li l-beħ huwa limitat ħafna, imma Alla jbierek, il-ktieb żamm postu. Da bħalma konna ngħidu li, li t-television se joqtol iċ-ċinema. Ma qatlux, tefaw fuq il-Netflix, tefaw fuq il-streaming. Ġifieri, id-diġitali ibiddillek il-metodu iktar minn ikwa ħaġa oħra. Charles, barra Malta inti għamilt riċerka fl-Arkivju Nazzjonali ta' Franza u arkivji oħrajn fi eh, Franza. Eh, le, dort, dort l-Ingilterra, dort l-Italja, dort eh, anka l-Tunes, per eżempju, Tunezija. Imma Franza sibt dak li xtaqt, fl-ima sens. Franza, jiena kont innotajt li ħafna li kitbu fuq il-perjodu Franċiża u Malta, Maltin u anka Ingliżi u anka saċerdoti, ftit li xejres u li dokumenti l-arkivi Franċiżi. U jekk inti qed tikteb fuq pajjiż, fuq il-Franċiżi, ir-relazzjonijiet ta' ma' mal-Franċiżi, ma tmurx hemm. Mhux hekk. Tisma' kampina l-oħra l-inqas kif se ddum tisma' l-istess qniepen ta' kontra l-Franċiżi. Dik kienet l-ewwel teżi tiegħi. U allura jiena mort mhux biss dak li jgħidulu l-BNF, il-Bibjoteka Nazzjonali Franċiża, imma mort ukoll f'postijiet, per eżempju, l-arkivju tal-affarijiet barranin. Għaliex? Għax Malta, speċjalment meta nqatgħet minħabba l-Ingliżi fl-1800, il-konslu, Franza kellha l-konslu hawn dejjem u kien jagħmel korrispondenza bħall-famuż Dominique Mierge li kiteb l-aħjar storja ta' Malta fl-1840 wara li spiċċa minn konslu Malta. Dawn kellhom korrispondenza u jiena flejta dik il-korrispondenza mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. U mbagħad hemm oħra li hija la Courneuve Courneuve li hija fit-Tramuntana ta' Franza, ta' Pariġi, jiġifieri lejn Saint-Denis biex niftehmu fejn kienu jiġu kkurunati r-rejiet sewwa. Hemmhekk hemm dokumentazzjoni estensiva ta' żmien l-Imperu, ta' żmien l-ewwel Imperu, l-Imperu ta' Napuljun Bonaparte li ġie Malta. U hemmhekk għandek dokumenti minn applika biex jibda jgħallem is-Sorbonne, l-università. Kien hemm wieħed pereżempju Malti applika biex jgħallem il-matematika ġo l-Università famuża tas-Sorbonne Pariġi. Sewa f'xi 1804, xi ħaġa Imma sorpriża għalija kbira u sodisfazzjon li naħseb jibqa' l-quċċata tar-riċerki kollha li għamilt sissa fl-arkivi kemm ta' barra kemm ta' Malta, jiena sibt Ir-reġistru tal-għassa tal-pulizija li Pariġi wara l-1800 fi żmien l-imperu ta' Bonaparti kellek kull min jidħol ġol-belt irid jirreġistra l-għassa. Mela ġol-belt ta' Pariġi li minn dejjem kienet ippopolata ma tistax taqbad u tiġi minn pajjiż ieħor hu fejn hu u tidħol tgħix hemmhekk u toqgħod hemmhekk u tiekol u torqod. Le, hija trid tiġi l-ewwel l-għassa, timla formola ta' sejour, ta' żmien li ħa tagħmel hemm. U hemmhekk, peress li ma kienx hawn passaporti u peress li ma kienx hawn fotografiji, biex inti tkun identifikat, Riedu jiktbu, Imnieħrek hekk hux twil, riedu jiktbu xagħrek hux qed jaqa', iridu jiktbu kulur t'għajnejk, il-kulur ta' xagħrek, geddumek hux tent jew bil-ponta, u daw jien sibtha Vassalli, Mikiel Anton Vassalli. Sibtha Vassalli. Fl-1807, f'Settembru. Daw wasal Pariġi minn Bastia, ħa xi vapur minn Korsika ġifieri l-port ta' Bastia u mar Pariġi, aħna nafu għax sena wara Bonaparte laħqu bħala in charge jikkmanda it-tkabbir tal-qoton kollu fis-sud ta' Franza u Vassali kiteb ktieb fuq hekk bil-Franċiż. Sawa, u allura jiena minn dak id-deskrizzjoni fuq Vassalli għajneħ kannella xaru iswed, xaru qed jersaq lura u allura qed jitlef ix-xar minn quddiem, geddumu fit-tont, l-indirizz numru 9 Rue Noyer, Pariġi fejn kien qed jgħix, Mela, minn da kollu, jiena bl-għajnuna ta' artist lokali, Paul Farrugia, bnejna qisu identity kit u għamilnilu wiċċu. U għall-ewwel darba rġajt irripetejt ix-xbieha anki f'dan il-ktieb il-ġdid. Ippubblikajthom. Anka fi. Ħloqna bil-kulur dera xbieha ta' Vassalli. Għall-ewwel darba. Għaliex? Għax il-monument li hemm ħażebbuġ. Għaliex il-bust li hemm ġol-Università ta' Malta. Fuq il-bolli ta' Frank Portelli. Daw kollha mistħajla kienu. Pereżempju kienu jagħmluh dejjem bid-daqna. Jiena fid-dokument sibt m'għandux leħja. Mela, mhuwiex il-każ. Mhux hekk? Ħafna drabi, pereżempju l-monument ta' Ħaż-Żebbuġ, huwa ġieħ sabiħ, imma mhux hu. Dak għamluh fuq Garibaldi. Għaliex? Għax pereżempju għandu għandu su bniedem tal-militar. Mentri Vassalli qatt ma qabad xkubetta jew xabla b'idejh. Allavolja daħal fil-militar ġol-Belt Valletta, imma taf għalfejn daħal meta kien għadu priġunier ġo, mhux priġunier, kien mal-Franċiżi ġol-Belt Valletta, għax tant kien bil-ġuħ ma kellu ebda dħul li tawh parir il-Franċiżi jirreġistja bħala wieħed mill-gwardji Franċiżi biex ituh razzjon ħobż u mbid waqt li kienu fl-assedju. Hemmhekk jiena ħadd gost li jien ngħidlek il-verità kont qed infittex. xi dokument fuq Vaubois x'għamel meta mar lura minn Malta. U allura qbad il-fajls tal-pulizija ta' Pariġi bil-V għax għadt għal Vaubois u flok Vaubois sibt lil Vassalli. Ma ngħidlekx kemm fraħt għax dikinhar kombinazzjoni li sibtu it-tlettax ta' April 2013 jiena kelli ajruplan fil-ħamsa biex niġi Malta, u di sibtha f'xi ħdax ta' filgħodu. Imma ġenninthom, il-kuraturi jagħmluli l-pjaċir kopja awtentika bil-kulur tiegħu biex niġi biha Malta u għadtilhom ibżgħu għalih dad-dokument u kieku jien illum qiegħed ambaxxatur Franza, illum hemm wieħed li kont ngħallmu jien, Carmelo Anguanes, insellimlu minn hawn, Għadu kem feraħ li għal-midalja li rbaħna. Fil-fatt, ambasċatur. Eh, kiku nitlobilom dik. Ejwa, ejwa, jena tawni midalja. Eh, mor Pariġi għalija u tawni midalja, eh, naħseb l-ewwel darba, l-ewwel Malti l għatħaxa ħaġa mill-Akademi Franċiż. L-Akademi hija dik li tmexxi u tipproteġi l-lingwa Franċiża fid-dinja. Waqqafha Richelieu, il-Kardinal tal-Muskettieri, fl-1635. U tawili għaliex jiena xerrit il-lingwa, il-kultura u l-kultura Franċiża f'Malta. Pubblikazzjonijiet oħrajn u ntemmu hekk. Eh, l-aħħar pubblikazzjoni se ngħidlek għaliex eh, eh, qalbi ħafna ħareġ issa eh, ħarġuh Mitzi Books. jismu Decolonizing the Maltese Mind, fih ma' 375 faċċata, 130 ritratti, u r-ritratti mhux qegħdin hemm biex ma taqrax, ir-ritratti qegħdin hemm għax l-argumenti tiegħi huma provokattivi. Jien nikkontendi li hawn Malta għadna mentalità kolonjali. Naħsbu li l-kolonja kienet xi barka mill-Mulej, mentri l-kolonja lilna dejjem għafġitna 'l isfel u għandna bżonn nibdew naħsbu mingħajr qatt kienu f'moħħna l-Ingliżi, irridu naħsbu b'moħħna. U biex nagħmlu dan jien noħloq ħafna argumenti u dibattiti, nittama li min jaqra jidħol għalihom, u r-ritratti juru ħafna mill-affarijiet li ngħid jekk ngħidlek li hemm arma jew tmien armi li mhumiex posthom, jien iġiblek ritratt. U allura nittama li joħloq dibattitu ieħor. Konvint. Grazzi Charles ħadd pjaċir nisimak Kienet eh, esperjenza oħra sabiħa li tkellimna dwar l-istorja, l-istorja ta' Malta. Grazzi tal-opportunità. Inti għamilt eh, diversi riċerka sew Malta kif kol barra. Ninkoraġixxi mill-ġdid lil min jaqra, jaqra, mhux iktib tiegħi biss. Jaqra, jaqra, jaqra. Jinu dan stans ma fadalli xejn aktar għallum nistidinkom għal programm ieħor mill-arkivi ġemoħra fl-istess ħin il-ħadd fit-8 nofs ta' flaxija fuq dan l-istazzjon FM kif ukoll netfm.com.mt. Tinfakkarkom li dan il-programm wieħed jista' jerġa' jisimgħu fuq is-sit net on demand eh, fis-sezzjoni tal-poddati minn għada. Nawguralkom il-festi it-tajba, il-miliet it-tajjeb, eh, sakemm nerġgħu niltaqgħu is-slim u s-saħħa.